horai arte heiek ere, ekatzen zuzten, urrezko medailak. Lehen urtea uste dut, urrezko medailarik ez dela. Uzkurtasun hori denentzat, eh? eskualeriko talde ba, guztientzat. Ba, ba, ez da uzkurtasuna. Da, bertze erresumak ere, eta goratzen. Horai eh, uh, hamalau erresuma ziren, zeperko hortan. Aute maziren dogoi, zei berriak ez ziren erba bizikoela. Eta horrek erraidu, eta barneko txapelgoak ere, lurrikoa bezala, eta aitzinatzen, dekoratzen ari ditera. Itz bat txinatz behar bat, txinako talde horiek eh, azkarki biri baitira? Ba, txinako ez txina taipe. Txina populaja gutiago. Txina populaja lehenago bazituen, zazpi sortzi hamar talde. Hor, uste dut, bila behar da. Baina txina taipe bai, zena txina taipek du, heldu den buduko txapergoa. Antolatuko, bina behar da, txina taipen, zokatira egitutela haurrek eskolan, gutienik hiru horren astean. Bertze gure eskoletan judiet kubola batala. Ah. handa, eta azokatira, identite nazionala deitzen dena. Boa, biztan da, ez urizio pizka batukan dugu, uztegin nuen hobeki egitea, ez, dira gezkiar izan, dira gira ongi, bina salbu gara, ez dugu, ez dira agriatu agaz, guk nahi egin dugu erat, e, gaztetan bosgarren egin dugu, e, mistuetan bosgarren egin dugu, munduan, eh, munduko, eh, baziren jogoi egizuma, e, bosteun tehirogietan, e, semifinala, ikaldu dugu, e, erren ari beita, boste osei egin munduan, ez da ingezki, binean joaren ginen lehen iruetan egiteko aldi bat dederen. Bon, e, eh, Baina berri zailari dutzeko prez dira niapurrekeko izonak. Ze falta izan da zure iduriko, Gabi? Bo, ze falta izan den pentsu dut, eh, gure eta jateko moduaren geinean, soera mihatu girela, soera kilo galdu dugula. Uh, nik nire, nire pentsatzeko moldea da, bazte asko kere gauza hori pentsatzen dute, hori gara nahi du datorren aldietan, eta berriz abiatuko dira, binean, Ez, zeldu aldian, zen, zeldu era aldian txinan da, eta gozu horak astu da, ara joiteko. Eta bau, behar da pixka pausatu zen, eta sei egen munduko txaperua dugu, gazi segidon egiten dugula, eh? Beraz, uh, talde gure gizonek, gure tirako gizonek egiten bat eta sei egun eta hamar Jauksiko gira, sei egunetarat, bide ez gira jauksiko posteontek gira dut